ndabahaye mwiriwe ndabaha n'ikaze makuru ngeramere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ngo kimwe mu byatumye abiyonkoye muri CNDD-FDD basanzwe bari no mu runani senarede badatumirwa mu biganiro biriko bibera yarusha muri Tanzania nuko umunyamabanga shingwa bikorwa w'akarere ka Afrika y'ubuseruko yoba yarafashe intumbero yo gukorera leta y'Ibujumbura gusumba akarere muraza gukurikira umwe muri bo murano makuru nayo mugambwe ipfona utemewe na leta ngo nta muntu warungitse userukira mu biganiro biriko ko yarusha ni mu gihe evariste ngayimpenda na Tasien Sibomana bavyitabye Karori Nditije arongoye mugambwe akamenyesha ko bagiye ku giti cabo ariko atari ku nyungu ya ipona mu makuru ajyanye n'uburimyi ngo abarimyi bo mu ntara ya kirundo barashima ko umwimbo wagenze neza muri iki gihe cy'impeshi muri uyu mwaka nk'uko bivugwa n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'iyo ntara abashima ahanini akaba ari abarimyi b'umuceri Ano makuru tuyahere mu yavugwa muri politike ibiganiro biriko bibera yarusha muri Tanzania biriko bibera mu migwi mito mito kuri wa Mungu muhuza yabonanye ubwa mbere n'abaserukire imigambwe yagiye mu matora hanyuma abonana n'abatagiye mu matora hamwe n'abanyepolitike bafise ico baterera mu gutorera umutingorano Burundi bumaze mu mwaka Jean de Dieu Mutabazi yarongoye umugambwe waherekeje umugambwe uri ku butegetsi mu matora avuga ko babwiye umuhuza kw'ingorane ya mbere Burundi bufise arabashaka abashaka kuja ku butegetsi badaciye mu matora kurikire Jean Dieu Mutabazi yavuganye ku telefone na Joseph Sabiyabandi hariho abashaka guca mu nzira y'amatora kugira ngo bashikire ubutegetsi akaba ari bo benshi mugabo hakaba hari abandi bafashe ingeso mbi zo gushaka guca mu nzira za kudeta cyangwa inzira z'ibiganiro kugira ngo bashikire ubutegetsi akaba ari bo bateye ingorane ubu duca dusaba umuhuza benjamin mukapa wari arongoye igihugu cya tanzania yuko imigenderanire isubira kumera uko yahora hariho ibibazo by'umutekano muke ibibazo by'impunzi n'ubukene bwugarije abarundi ntacu mwabiganiriye ko twarabiganiriye ko cyane twarerekanye yuko ibyo bihugu byo hanze bishaka kwivanga mu gihugu cy'u Burundi bakaca bavuga ngo barafashe ibihano yuko ibyo bihano bisa nuko ari nk'uko bohohotera igihugu cy'u Burundi twaranamutumye yuko yoheza akabishikira ari uko twogira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza kuri uyu wa mbere rero hitezwe ko muhuza azobonana bamwe bamwe kwabo n'abaserukira amashengero hamwe nabo mu mashiramwe adaranira ibyicaro vya politike kuri wa gatandatu naho umuhuza yatanguye kubonana n'abari mu mugwi Sunday ujejwe ibiganiro hagati mu gihugu yarabonanye kandi n'abaserukiye leta ngo abiyonkoye ku mugambwe sndd basanzwe bari no mu runani senarede barashima ko ibiganiro byasuye gutangura Arusha ariko bakanegura ko umuhuza atabatumiye Leonidas imana numwe muri bo abona ko mu vyatumye badatumigwa harimo cane cane ko umunyamabanga shingwa bikorwa w'akarere ka Afrika y'ubuseruko asanzwe ari umurundi yoba yafashe intumbero yo gukorera leta y'Ibujumbura gusumba kuyumvira akarere ariko ngo yizigiye kumuhuza muri ibyo biganiro atazote gutahura ko nabo yobatumira kugira ingorane ziri mu gihugu zitoregwa inyishu yakuwe ku telefone na Leonce Bitariho birashobora kuba byavuye ku mbo imwe zibiri cyangwa zitatu ya mbere twibaza ni uko tumukekoridera nk'umunyamabanga mukuru wa east african community atashoboye gutandukanya neza amabanga ajejwe yo guhagararira akarere k'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika yo mu buseruko akaguma yiyumvamo cyane ko aserukira ahubwo ubutegetsi bw’ibujumbura. Eh, bigaca bituma rero mu mpanuro ashobora kuba yarahaye eh, umuhuza nyine icyubahiro benjamin mukapa yahengamiye cyane ku ruhande rwa leta y'ubujumbura ikindi ni ibaza cya kabiri mu ntango byama bigorana urasanga abana bariya bibagora kumenya neza ninde afise icyo yoba aterera kurusha uriya canke kurusha uwundi canke ninde yoba akenewe muri ibi biganiro kugira ngo koko iyi nyishu iboneke twebwe rero icya mbere twibaza kizovamwo ni cy'uko n'iburiburi bazobona yuko hatatumiwe neza uko abantu bategereza gutumirwa uko twari twibaza tuti icyo baciza cya mbere ni uko hoba gutumira imigwi muri rusange nk'itatu umugwi wa mbere uwo mugwi w'abashyigikiye icyo kiringo abashyigikiye bose icyo kiringo bakajya mu mugwi umwe umugwi wa kabiri ukaba uw'abadashyigikiye icyo kiringo hama rero hagati hazaho n'undi mugwi w'abaza kugira ngo boroshe barabe bafashe aba n'abandi mugabo bagiye baragira umwe wuriye wundi imigambi mu Burundi shika mirongo ine n'ingahe bizobagora ko haba ibintu byo guhuza ibyiyumviro igihe tubona hirya no hino ariko haraba utuntu kumbure tutemera tujanye n'uko uyuza wumva ngo umugambwe ngo si wakiwutwara ntara hariya ejo uzosanga batakimenya uwo batumiye ariko mu kurindira mwaba mufise ubundi buryo muvuganiramo n'umuhuza ubwo ntibwo burato iyo turazi aho duca tukamenya ingene dushobora gushikira umuhuza turafise n'abandi bashobora kubonana n'abamwegereye umuntu akamubwira ntituramushagurira ariko tuguma twiyumvira yuko ari byiza ko umuntu aguma amubwira kugira ngo nimba koko dukeneye ko ikibazo gitora inyishu eh, nicyo cyubahuke hama yubahuke nawe gutumira abo byega neza na neza atawakumiriye mugabo abamaze gutumirwa kumbure baje bari mu biganiro ngira ngo hariho ico mwobatuma roya nukuri naco tubatumye kuko Eh, bagiye tutabivuganye ntacyo tubatumye umugambwe ipona utemewe na leta usanzwe uri no mu runani senarede uriyamiriza abanywanyi bawo babiri evariste ngayimenda na tasien sibomana bitavye ibiganiro biriko bibera iyarusha karori nditije arongo uwo mugambwe asigura ko abegwa n'ibibazo bihanze igihugu batatumiwe muri ivyo biganiro agatanga akarorero k'urunani senarede hamwe namwe mu mashirahamwe yigenga yiyamirije ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza ariko aributsa ko ipona ishigikiye ibiganiro ibiganiro ariko bidakumira kuri kire karori kwitaba ko nta rubanza rwoba ruhari cyo bituma twebwe twavuze ko tuzokwitaba tutazogenda twe twavuze yuko ibiganiro bikumira tutazobyitaba nico gituma ata muntu twatumye amatati kwiratorera umuti ahuza abantu bakuru bakuru e, baseruka muri ayo matati nico gituma rero twavuze twebwe ibyo biganiro ntabihari bihari mugabo nkasubira kumenyesha yuko twebwe mugabo udasigana iprona ibiganiro turavyemera turashigikira bashyigikiye kandi nta yindi nzira nta wundi muti uzoboneka atari uko abarundi bose inama isumba ingimba Amakuru arabandanya kuri radio isanganiro bamwe mu banyagihugu bo muri commune Mugamba mu ntara ya Bururi bavuga ko barajwe ishinga n'umutekano mukurangwa muri iyo commune haraheze hafi umwaka babona ko ikurikiranwa ry'abagize imyerekano yo kuyamiriza kiringo ca gatatu ca Petero nkuru nziza yo hagarara ugwaruka rukita amashure n'abajejwe umutekano bagakora bisunga amategeko kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu mugamba ivyo babiganiriye na Jean Pierre Misago icyo batwagiritse bavuga ngo twafashe iya mbere hagati mu gihugu mu kurwanya manda hanyuma hari n'ikindi kivugwa ko hoba hari abagwanyi icyo cyo ntabwo ko ko basanzwe bazi ko ari abagwanyi ntibagende babafate turi twanga ko bafata inkunzi z'ibibi mbere bibaye ngombwa abantu batwereka bati ngaba hanyuma abanyamugamba dutekane nk'uko twahora abajeje umutekano hamwe baja ku rutonde bagakora igikorwa biyemeje bakanarahirira twebwe ntacobuza ko dufatikanya mu gufata inkozi z'ibibi mugabo abasirikare abapolisi hamwe ari bo bafata iya mbere mu gutoteza abarajejwe gukingira nta kintu na gitoya cyerekana ko hoba icyiza hagati y'abanyagihugu n'abo basirikare yuko bokwegera cyane abanyagihugu bakava mu biro kugira ngo baheze batekanye imitima icya gatatu ni uko atawosubira gufatwa ngo yaragiye mu myerekano kuko n'umukuru w'igihugu yarabivuze yuko ibyo byaraheze uwugarutse agahindura umutima yoheza akaguma hamwe ni ukuri jewe sinkekeranya yuko hosubira gutekana kuko n'ubu uriko araba atari muri iyi minsi iheze gatoya wabona ko abantu basubiye gutembera basubiye kunywana basubiye guterama je ndabona ko atacoheza mu kibuze ko abantu baheza bagasubira gukundana hanyuma mugabo hari ikintu nari nibagiye nuko inzego z'umutekano kujya bazita police de proximité yosubira ikaba do de proximité ukuri, ikundana n'abantu igirana n'abantu aba ntihaheze ngo hagire ngo barabane nk'inkoko n'akagomba turanyotewe amahoro abanyamugamba turayifuza kuko abantu bararanye ubuca kuko hamaze guseseka amaraso menshi icyo ni uko two kwibagira kahitiye byavuye mu manifestation biyamiriza troisième manda turondera amahoro tuje ku kibi abantu bagendera urukundo abanyepolitike ntibinubane ntibapfe ivyiyumviro ngo urya ko ari muri urya mugambwe turankanye guharuka gakagwe ni uko boraba aho bageze ni uko buraba uno munsi bakaraba ejo habo bagategura ejo habo heza nibaje ku ishuri bige bareke guhendwa n'abanyepolitike kuko abanyepolitike bariko bironderera inyungu zabo ntaco baba bariko barabafasha ugwaruka njuje ku ishuri rwige rutera imbere hari nyamiramabi y'imuyinga ifungiwe mu ibohero rikuru ry'imuyinga kuva ku munsi wa kane mu gipolisi bakavuga ko ariko akurikiranwa kuba yaragize uruhara mu itoroka ry'umusoda yatorotse agasho k'inyamiramabi k'imuyinga haraheze indwi zibiri inkuru ya Dieudonné Nzeyimana abenshi bamuzi ku izina rya wiri uyu afungiwe mu ibohero rikuru rya muyinga kuva ku munsi wa kane asanzwe ari nyamiramabi wakurikiranwa ku by'uko yoba yaragize uruhara mu itoroka ry'umusirikare yakurikiranwa ku cyaha cyo gufata ku nguvu abigeme abagenzi bawiri bakabibonamwo amahinyu ngo iyo nyamiramabi yari yijejwe gukurikirana ibikorwa by'indwi abo bita suzo siedo mu gifaransa siwe yari afise urufunguzo rw'agasho ikindi ngo nuko igihe uyu musoda avugwa yatoroka hatorotse n'undi mufungwa ariko ngo ubu atanumwe amuvuga ku wiri ngo niba ubutungane burondera ukuri ku by'itoroka ry'umusirikare hari kubazwa n'abandi bapolisi ahubwo ngo baba barasamaye gato nyamusoda abaca mu byahumye mu bategetsi mu gipolisi cy'inyamiramabi imuyinga bavuga ko uyafunzwe ku ngingo ya parike kugira ngo ibandanye amatohoza ubutungane nibwo bwonyine buzotomora niba koko uyu ari mu mvuto hari uruhare yagize mu itoroka ry'umusirikare n'ubu akiriko araronderwa mutegwa wabaye mwiza ivyo ngo bikaba vyatumwe nuko imyonga irimwa mwico gitegwa iriko iratunganywa neza inkuru ya Evariste ndiko banyanka aheruka mu ntara ya Kirundo ibyemeza ko umwimbo wagenze neza mu ntara Kirundo nk'uko bivuga n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara Kirundo ngo ni imvura yaguye neza muri kino gihe c'impeshi Gerard nziza yibutsa ko mu myaka iheze iyo ntara ya Kirundo yahuye n'uruzuba rwatuma abanyakirundo no guhunga bahunga avuga ko hariko haba ihimirizwa ku barimyi kugira ntibamarire umwimbo wabo mu masoko mu minsi heze nivyo turahorana ibibazo by'izuba ryatuma abenegihugu gihugu bataronka umwimbo kwiye gatuma haba ibintu byo hunga inzara bajya hirya no hino kuri iyi mpeshyi nivuga ko iyo imana yatugiriye ubuntu uri kuraraba hirya no hino umwimbu turabona kuza kugenda neza ubwo turabona ibintu by'ibiharage turabona amasaka turabona umuceri ni ukuri twavuga yuko ubu imana yatugiriye ubuntu turize neza yuko kuri ino mpeshyi abenegihugu bazimbura ubu tuba turahimiriza abenegihugu cyane cyane ku buryo abaca babika umwimbu wabo mu bigega rusange ntibahave bamara umwimbu mu masoko ntibicure kuko ntawe uzi ibyo hirya n'igihe nyine biba bimeze igitegwa cy'umuceri kiri mu birimwa mu ntara kirundo bigirimana samuweli na mukahigiro beatrice barimira umuceri mu myonga yo mu gace ka muramba ka komine kirundo bavuga ko umwimbu naho hari utera ugabanuka kuko aho barima ico gitegwa bataharuhurira ndakubwiye yuko umwimbu uno mwaka urahari ariko bitumvikana ko uzocu ungana no ku rugero rwa rundi nyene rwa kabiri twa twarimye jo bundi nta n'umusaruro munini turiko turaronka kubera dukuramo duca dusubizamwo aho twahora duca dushyiramo utubuto hamera nk'ahiyubura ubwo ubu ntihiyubura kubera dukuramo duca dusubizamo n'ubundi abo barimyi b'umuceri b'imuramba bahurikiye muri koperative tera imbere muri mye icegera cy'urongoye koperative nabo bavuga ko kubona baguma barima imbuto imwe nabyo nyene biri mu bituma umwimbu utera ugabanuka inamiburo pelagiya agasaba ko boronswa rimwe buri mwaka imbuto yera n'ingoga kugira baruhurire isi twe twasaba ko nk'ibirayi ku kibazo cy'uko ahari mu muceri ho bari hato mu ntara ya kirundo umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara avuga ko kiri ko kiratorerwa umuti gerard ngabonziza ashikiriza ko imyonga yose ya kirundo iri kwiratunganywa ku buryo bwa kijambere mu ntumbero yo kugwiza ahari mu icyo gitegwa Inkuru ya nyuma y'ano makuru ishuri rikuru ry'ikiganda mu ntara ya Muramvya rirafise ingorane mu kugaburira abanyeshuri bari mu ndaro muyobozi waryo Christophe Nemeyimana avuga ko iryo shuri riheraniye ababazanira ibifungurwa miliyoni zirenga mirongo ine ngo amafaranga atangwa na leta aguma ari make kandi ibiciro byaraduze ku masoko inkuru ya laurent kuriyo ishuri ryisumbuye ry'ikiganda mu ntara ya muramvya rifite abanyeshuri amajana indwi na mirongo ibiri n'umwe bari mu ndaro umuyobozi waryo christophe nemeyimana avuga ko bibagora kugaburira abanyeshuri bari mu ndaro ngo amafaranga atangwa na leta angana amajyana umunani ku munyeshuri kandi ku munsi ni make ibiciro by'ibifungurwa nabyo byaraduze ikindi ngo ayo mafaranga aza bamaze gufata amadeni y’ibifungugwa ku badandaza we avuga ko ayo mafaranga iyo abaza igice gitanguye baba bariha make kuko umudandaza harura umwanya azororera kugira ariho ideni umuyobozi wa Risekiganda avuga kandi ko ayo mafaranga akoreshwa mu kugura impapuro n'inkwi mu guhemba bamwe mu bakozi b'ishure gusanura inkono za pero canke imodoka n'ibindi ngo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane abanyeshuri ntibafungurirwa mu gatondo ayo mafaranga ngo yoduzwa kandi akaza imbere y'igihe yerekeye amenyesha ko iryo shuri riheraniye ababazana ibifungurwa amafaranga angana miliyoni mirongo ine na zitandatu umuyobozi w'indero mu ntara ya muramvya damas ntawura akomeye avuga ko ikibazo cy’amadeni amashuri afitiye abadandaza kiri ku mashuri yose y'uburaro muri iyo ntara ya muramvya ngo icyo kibazo kirazwi n'ubushikiranganje bw'indero ngo bukaba buri mu kugitorera umuti kuko umaze kurihira amashuri amwe y'iyo ntara ikiganda ruhande kuri yo radio isanganiro ni no kuri iyo nkuru ivugwa ikiganda tugarukirije kwa makuru twe twabateguriye kuri no mugoroba ariko ndabibutsa ingingo nkuru nkuru zari ziyagize ngo kimwe mu byatumye abiyonkoye muri CNDD-FDD bari no mu runani Senarede badatumirwa mu biganiro biriko bibereye arusha muri Tanzania nuko umunyamabanga shingwa w'akarere ka Afrika y'ubuseruko yoba yarafashe intumbero yo gukorera leta y'ubujumbura gusumba akarere umugambwe wipona utemewe na leta ngo nta muntu warungitse userukira mu biganiro biriko bibereye arusha muri Tanzania ni mu gihe Evariste Ngayimenda na Tasensi Bomana bavyitavye Caroline Nditije arongoye umugambwe akamenyesha ko bagiye ku giti cabo ariko atari ku nyungu ya Ipona abarimyi bo mu ntara ya Kirundo barashima ko umwimbo wagenze neza muri iki gihe c'impeshi muri uyu mwaka nkuko bivugwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'iyo ntara abashima hanini akaba ari abarimyi b'umuceri mwakoze kudutega abiri yakoze na Emetus Mitebutse ari mu winga bw'ivyuma mukanya nibimenyeshwa na murakurikira amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ikinyamakuru iwacu gifisi ikibazo ku mikenyure ya mukapa ku bijyanye n'ibiganiro byo guhuza abarundi byasubiye gutangurira arusha mu nomero yasohotse kuri uyu wa gatanu icyo kinyamakuru candika ko umuce wa mbere w'abumvirizwa ugizwe na leta n'abayishigikiye hagakurikira abanyamigambwe batavuga rumwe na leta mu nyuma hakazaho mu mashyirahamwe yigenga iwacu imaze kumva ko umuhuza yatumiye leta hamwe nawo mu migambwe imwe imwe ihurikiye mu runani senarede ariko iyo senarede ikaba itatumiwe kuri iryo zina yibaza iti nimba atakwihenda ko umuhuza kuba kwaragiyemwo woba n'umukenyuro nyabaki Ico kinyamakuru kiragaruka kandi ku kintu gikomeye caranze indwi irangiye ni ukuvuga ishingurwa ry'uwahoze arongoye Burundi Yohani Batista Bagaza. Ngo naho hari abanyepolitike bamwe bamwe cane cane abatavuga rumwe na leta babifashe ukundi iwacu irakenguruka ingene ubutegetsi bwavyigenjejemwo mu kubigaragaza neza kurusha ico kinyamakuru gishira mu kibanza c'iteka leta y'u Burundi kuba yari ihararanze ibirori vyo gushingurana iteka uwo yahoze ari umukuru w'igihugu. mu bijyanye n'ubutunzi iwacu yandika ku mugambi ukomeye ukubaka kubaka ibarabara ry'indarayi rivide hasaramu gushyika ku musongati abarongozi bamwe bamwe b'amashengero azwi mu gihugu ngo boba bakora bironderera amafaranga aha itorokanirizo ry'amakuru ABP rigaruka ku byavuzwe n'umwunganirizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntayiraja nadomu rutoke kuri naka canke naka ngo umuntu aravye neza ingene ayo mashengero akora harimo ayo biboneka ko koko afise abayobozi bagengwa n'ubugingo bw'uhoraho mugabo ngo hakaba n'abandi babijamwo atayindi ntumbero bafise uretse kwironderera amatungo ku bayoboke babo amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru itorokanizo wa bepe rirandika kandi ku nzoga zitemewe mu kinama mugabo ziranyobwa ngo abajejwe intwaro n'umutekano ntako batariko barakora kugira bazituze muri iyo zone iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura yitwa umudiringi iza muzambere mu nzoga zinyobwa cyane muri izo zitemewe n'amategeko mugabo kandi ntivugwa mu kinama gusa nk'uko ABP ibandanya ibyandika haravugwa n'akanyosha gihosha na musaga n'aho atawuzi ko ari aho gusa icyo bikoze izo nzoga zirafise ingaruka mbi ngo zirica naho zica buhoro buhoro net Press nayo yandika ku barundi babandanya kwirukanwa mu rwanda ibyo bihugu bibiri bitanga insiguro zidasa leta y'u Burundi ibona ko abirukanwa bazira icuka kibi gisigaye kiri hagati y'ivyo bihugu mugabo kurundi ruhande leta ya Kigali ivuga ko itariko yirukana abarundi ahubwo ngo iriko yirukana abanyamahanga batagira ibibaranga kugira babe kuri ubwo butaka bwo hakurya ya Kanyaru Ivuriro naryo riri mu ikambi y'impunzi z'abakongomani mu kavumu ka Cankuzo ngo riri mu ngorane zikomeye nkuko vyanikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko haribonekeza ubukene budasanzwe bw'imisegetera yofasha kugwanya indwara ya malariya n'amasaha yo gukora aratuma haba gucerwa mu gusuzuma abagwayi kubavura canke kubarungika handi yo bibaye ngombwa ku mpunzi zirenga ibihumbi icumi ngo abagera ku bihumbi bitandatu n'amajana baragwaye malariya mu kwezi kwa kane uretse impunzi z'abanyekongo ziri mu kavumu ibikoko navyo biba mu iratiro ry'ibujumbura navyo yene birarembejwe n'inzara burundi eko ikavuga ko ari ubutunzi bw'igihugu ko buratembagara yanika ko kugaburirwa kw'ivyo bikoko kwahora kuvana n'uko habonetse amafaranga atangwa n'ingenzi none ngo ntizikiboneka neza ibihe byiza hose muherereye naho ubutaha makuru ashikirizwe n'iminyamakuru